Yo no le entiendo por qué dicen que son traperos y todos sabemos que son nenes buenos y el trap es veneno, cuidar el terreno, pararse de mano y andar en el juego de gente que tiene que poner el pecho, que sabe del hambre, dormir sin un techo, de atar el alambre, cuidar la cosecha, la gente de antes me banca la mecha. Sin levantar más sospecha, los gantes reales me dan la derecha, respetan al indio, respetan la flecha, las calles de mi barrio son muy estrechas. Mozo la vida es bella cuando uno es estrella, lo firma y lo sella, acelera y estrella, acelera en la playa, no deja una huella. Dicen que son escritores y es pura falacia lo de sus reglones, el trape es maldad, se inventó pa' matones, se escribe drogado y los cantan ladrones. Yo sueno en los pabellones que viven los dueños de varios millones y perdieron por cosas de los callejones y a mí me respetan, me deben favores. Ando escuchando folclore, montando a caballo, quemando una flore gozando del campo, sus ruidos y olores, mi cora se alivia, no siente dolores. ¿Cómo pretenden que crea que viven el trap? Por favor, más respeto para los mayores que siguen el trato con gente que nace bandida y se mueren ampones. Yo no le entiendo por qué dicen que son traperos Y todos sabemos que son nenes buenos y el trap es veneno. Cuidar el terreno, pararse de mano y andar en el juego de gente que tiene que poner el pecho, que sabe del hambre, dormir sin un techo, de atar el alambre, cuidar la cosecha. La gente de antes me banca la mecha levantar más los gantes reales me dan la derecha, respetan al indio, respetan la flecha, las calles de mi barrio son muy estrechas. Esto del tram nace y muere en el gueto, por más que los chetos defiendan un puesto, Yo buscaban fama, nosotros un tiempo elegiste el dinero y perdiste el respeto. Ahora sos otro muñeco, sos un producto completo. No apareces en mi barrio y estando en el tuyo corres y me meto. Fierro, fierro.